Բանակ Արցախի հանրային ռադիոյի եթերում։ Եթերում բանակ հաղորդաշարն է։ Խոսափողի մոտ է Հրայր Փաշայանը։ Այսօրվա ծրագրում առաջարկում ենք ունկնդրել միջոցառումներ նվիրված հայերենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի, Շուշիի ազատագրման եւ պաշտպանության բանակի օրվան։ Խաչքար ու շախբյուրի բացման հանդիսավոր առողություն նվիրված հայրենիքի նվիրյալ Հովանես Կարապետյանին։ Ռուսական խաղաղապահ զորախումբը շարունակում է առաքելության կատարումը Արցախում։ Մայիսի 5-ը Ղարաբաղյան պատերազմի տարեգրությունը, Միշկեկյան արձանագրության ստորագրումը ականավոր գիտնականն ու խորհրդային միության գեներալը Անդրանիկ Պետրոսյանցի կյանքն ու գործունեությունը։ Այս եւ այլ թեմաների մասին ավելի մանրամասն առաջիկա րոպեների ընթացքում։ Մայիսյան երաթոնին ընթരാճ Հազարամյակների իր պատմության ընթացքում հայ ժողովուրդն ունեցել է ինչպես հաջողությունների, այնպես էլ անհաջողությունների շրջաններ։ Սակայն մայիսը մեզ համար միշտ եղել է հաղթանակների ու նորանոր ձեռքբերումների ամիս։ Ինչպես միշտ այս տարի եւս Մայիսյան երրատունին ընթരാճ Արցախում կազմակերպվել են հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի, Շուշի ազատագրման եւ պաշտպանության բանակի օրվան նվիրված տարաբնույթ միջոցառումներ, որոնք իրականացվել են ինչպես արկա իրողությունների, այնպես էլ հետագա անելիքների հաշվառումով։ Չխախտելով ձևավորված բարի ավանդույթը, այս տարի եւս Պաշտպանության բանակի բարձրաստիճան սպայակազմի կողմից հանրապետության կրթօջախներում կազմակերպվել են միասնություն հանուն ապագայի խորագիրը կրողարիության դասեր։ Դասեր, որոնք միտված են ոչ միայն ներկայացնելու անցյալի փառավոր հաղթանակներն ու սերունդների մոտ վառ պահել պատմական հիշողությունը, այլև պատկառանք ձևավորել մեր ազգի ու պետականության համար կարևորագույն նշանակություն ունեցած հաղթանակների նկատմամբ, որոնք անկախ օրվա իրողություններից չեն կորցրել իրենց դերն ու պատմական արժեքը։ Հետևաբար այս նոր մարտահրավերների համատեքստում մայիսյան հաղթանակների դասերը կոչված են ամրապնդելու այն ոգին ու հավատը, որի վրա պետք է կերտվի մեր վաղվա ապագան։ Մայիսյան երրատոնին ընթരാճ այս տարի եւս բարձր դասարանների աշակերտների հետ անց են կացվել ռազմային սիրական բնույթի տեսական ու գործնական մի շարք միջոցառումներ։ Հատկանշական է, որ ստեղծագործական մրցույթի մասնակիցներն իրենց աշխատանքներում կիսվել են հայրենիքին, մերազգային ու պետական արժեքներին վերաբերող մտորումներով եւ ինչպես արձանագրվել է արդյունքների ամփոփման ժամանակ, ցաբերվել է բավականին հասուն եւ գաղափարական ուղղվածություն ունեցող մոտեցումներ։ Երատոնի կարևորագույն խորհուրդը, ինչպես ցույց են տալիս մեր հաջողություններն ու անհաջողությունները, կայանում է միասնության գաղափարի մեջ, եւ այդ հանգամանքը առավել արդիական է դարձել մեր արժե ծառացած բազմաթիվ խնդիրների լուծման գործում։ Այսօր առավել քան երբևէ կարևոր է գիտակցել, որ ոչ ոք մեր փոխարեն չի լուծելու մեր երկրի աչև ծառացած հիմնախնդիրները։ Հետևաբար մեզ պատուհասած արհավիրքից հետո սեփական ուժերով մարտահրավերներին դիմագրավելու համար ամենթանուր վստահություն պետք է ձևավորվել մեզ ու մեր ուժերի նկատմամբ։ Ոչ մի արժեք չէին ունենա Մայիսյան եւ մեր բոլոր մյուս հաղթանակները, եթե այսօր չունենայինք այնպիսի նվիրյալներ, ովքեր պատրաստ են կյանքի ու մահվան գնով պաշտպանել հող հայրենին։ Պատերազմի եւ խաղաղության պայմաններում գտնվող Արցախի հանրապետության համար երկրի պաշտպանունակության եւ անվտանգության հիմնական բաղադրիչներից մեկն էլ կապված է ռազմային ասիրական դաստիարակություն ունեցող բարոյակամային բարձր որակներով ոչտված հասարակություն ունենալու հետ։ Մեծ հայրենականում տարած հաղթանակի, Շուշի ազատագրման եւ պաշտպանության բանակի կազմավորման տարեդարձերին ընթարաշ կազմակերպված միջոցառումները վերահիշալ նպատակն ու խորհուրդն ունեն, որոնք մշտապես արդիական են ու պահանջված։ Խաչքար ու շախբյուրի բացում Մայիսի 5-ի Մարտակերտի շրջանի Կուսապատ համայնքում տեղի է ունեցել Խաչքարու շախբերի բացման հանդիսավոր արարողություն, նվիրված 2020 թվականի 44-օրյա մարտական գործողություններում անմահացած Հովանես Գառնիկի Կարապետյանի ծննդյան 26-ամյակին։ Նախքան միջոցառման մեկնարկը Կուսապատի Վարուժան Խարյան միջնակարգ դպրոցում, որտեղ սովորել է Հովանես Կարապետյանը, իրականացվել է անվանակոչման արարողություն։ Իհիշատակ նվիրյալ հայորդու հայոց լեզվի եւ գրականության դասարանը այսուհետ գրելու է նրա անունը։ Լսենք Հովանես Կարապետյանի ուսուցիչ Ռոզա Արաքելյանին։ Դասարանը ուզում ենք անվանակոչել մեր քաջորդու Հովանես Գառնիկի Կարապետյանի անվամբ, որովհետեւ մեր դպրոցի սանը լինելով իր կյանքը նվիրաբերեց հանուն մեզ, հանուն մեր ապագային եւ պետք է նրան մեծարենք ոչ միայն նրա, մեր բոլոր քաջորդիներին, նրանց սխրանքը անմահ է։ Մենք պետք է վառ պահենք նրանց հիշատակը։ Եղել եմ Հովանես Գառնիկի Գառնիկի Կարապետյանի դասղեկը, 4 տարի եւ դասավանդել եմ եւ դասղեկն եմ եղել, ասեմ որ բավականին մարդկային էր Հովանեսը, բայց նաեւ խենթուկ էր, այսպես կարելի է ասել Հովանեսի մասին, բավականին լավ մարդկային էր, սիրում էր հայրենիքը, որն էլ ապացուցեց իր գործով, իր նվիրվածությամբ։ Եվ ուզում եմ մեր երեխաներին, ապագա սերնդին ասել, որ պետք է նրանց խրանքը պահենք, նրանց խրանքը գնահատենք եւ Հովանեսի օրինակով դա դաստիարակենք մեր ապագա սերնդին եւ նրանց մոտ հայրենասիրության վեհ գաղափարը պետք է միշտ բարձր պահենք։ Մենք որպես մատաղ սերնդի կրթող, դաստիարակող մեր գործը պետք է հավուր պատշաճի կատարենք, որ เป զի հանուն Արցախի ապագայի կարողանանք ապրել, կերտել, արարել եւ իհարկե եւ Հովանեսի եւ մյուս մեր քաջորդիների սխրանքը պահենք անմահ ու վառ։ Հարազատների նախաձեռնությամբ ու համագյուղացիների աջակցությամբ կառուցված Խաչքարու շախբյուրի բացման առիթով տեղի ունեցած միջոցառմանը ներկա էին համագյուղացիներ, զինծառայողներ, հարազատներն ու հասարակության տարբեր շրջանակների ներկայացուցիչներ։ Հայրենիքի պաշտպանության համար արմահացած բոլոր նվիրյալների գործը համարելով Աստվածահաճո առաքելություն, Տեր Հովանես քահանայի ձեռմամբ Խաչքարի ոցման կարգ կատարվեց եւ առաստված ուղղված դերունական աղոտ քնչեցվեց։ Բարձր գնահատելով Ադրբեջանի կողմից Արցախի դեմ ուղղված լայնածավալ ռազմական գործողությունների ընթացքում նահատակված բոլոր նվիրյալների դերը միջոցառման ընթացքում ներկայացվեց Հովանես Կարապետյանի կյանքն ու գործունեությունը։ Հիշարժան դրվագներ դպրոցական տարիներից ու 44-օրյա մարտական գործողություններից։ Լսենք փոխգնդապետ Արմեն Պետրոսյանին, Հովանես Կարապետյանի մարտական ընկեր Համազազ Սարգսյանին եւ ընտանիքի բարեկամ Անժելիկա Հարությունյանին։ Այսօր մեզ բոլորիս համախմբել է մի շատ կարևոր իրադարձություն։ Միասնաբար Կուսապատ համայնքում բացեցինք խաչքար հուշակար նվիրված Արցախյան ազատամարտի անմահերոս սերժանտ պայմանագրային զինծառայող Հովանես Գառնիկի Կարապետյանի հիշատակին նրա ծննդյան օրվա արդիվ։ Կարապետյան Հովանեսի վաշտիրամտան եմ եղել, Հովանեսը եղել է իմ նշանառուն, Հովանեսը եղել է նաև իմ արտական ընկերը, ինչպես նաև քաղաքացիական ընկերս, որպես զինվոր շատ լավ իր պարտականությունը կատարել, արտական առաջադրանք կատարելու ժամանակ փորձել է կատարել այն այն ամենը, ինչ որ իրանից հնարավոր է եւ որի արդյունքում իր կյանքը տվեց հայրենիքին, տվեց այն մարդկանց, որոնք հիմա այստեղ գտնվում են եւ փորձում են հիշել նրան, իրենց հուշերում վարպարել նրան։ Կոլեկտիվում եղել են ընկերական մտնորդ, որի ժամանակ ձեռքին բերել շատ լավ ընկերություն, ինչպես նաեւ ընտանիքում փորձել ենք ընկերանալ, հարաբերությունները եղել են շատ լավ վիճակում։ Ինչ ծառայության գալը ճանաչել եմ Հովանեսին, Հովանեսի ընտանիքին, թե ծառայության մեջ, թե ծառայությունից դուրս, իր պարտականությունների կատարման ժամանակ։ Նման միջոցառումները շատ կարեւոր են նոր սերունդների կապերի դաստիարակության գործում, ինչպես նաև բանակ հասարակություն կապը ամրապնդելու եւ այդ նույն գաղափարները, ամեն ինչի մենք պայքարել ենք, մեր անմահերուսները պայքարել են, կարողանանք դարերի վեր պահել, պահպանել եւ այն կորուստները, ինչի համար մեր հերոսները տվել են իրենց կյանքը վերականգնել այն ինչը որ ինքն է կատարել հայրենիքի համար, ազգի համար, իր ընկերների համար, ծնողների համար, միշտ կմնա մեր հուշերում։ Ես այս ընտանիքի ընկեր բարեկամն եմ։ Մենք բոլորս այստեղ հավաքվել ենք ներկա գտնվելու Արցախյան ազատամարտի մասնակից հերոսացած Հովանես Հուշարձան Խաչքարի։ Հովանեսը մեր հուշերում միշտ կմնա որպես խելացի, համեստ, կենսուրախ, կյանքը շատ սիրող երիտասարդ։ Հովանես Գառնիկի Կարապետյանը ծնվել է 1996 թվականի մայիսի 5-ին։ Մարտակերտ քաղաքում։ 2003 թվականին ընտանիքը տեղափոխվել եւ մշտական բնակություն է հաստատել Մարտակերտի շրջանի Կուսապատ գյուղում։ Ավարտել է Կուսապատի միջնակարգ դպրոցը։ 2014 թվականին որպես ժամկետային զինծառայող զորակոչվել է Պաշտպանության բանակի շարքերը։ Մասնակցել 2016 թվականի քարորիա մարտական գործողություններին։ Զորացրվելուց հետո պայմանագրային հիմունքներով ծառայությունը շարունակել է Պաշտպանության բանակում ակտիվորեն մասնակցել է 44 օրյա ռազմական գործողություններին, անմահացել հոկտեմբերի 6-ին հերթական մարտական առաջադրանքը կատարելիս։ Հետմահու պարգևատրվել է մարտական ծառայություն մեդալով։ Հիշեցնենք, որ հանդիսավորը առողջանը գյուղի դպրոցականները ներկայացան գեղարվեստական կատարումներով, իսկ միջոցառումն ավարտվեց խաչքարու շախտյուրին ծայգների խոնարհմամբ։ Ռուսական խաղապահների առաքելությունը շարունակվում է։ Ռուսաստանի խաղապահ զորախումբը շարունակում է Լեռնային Ղարաբաղում իր արչև դրված խնդիրների կատարումը։ Այս մասին անցնող շաբաթվա ընթացքում համապատասխան հաղորդագրություններ է տարածել Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների կողմից 27 դիտակետերում իրադրության շուրջօրյա մոնիթորինգ եւ քրակի դադարեցման ռեժիմի պահպանման վերահսկողություն է իրականացվում։ Նշվում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտում խախտումներ չեն արձանագրվել։ Ռուսական խաղապահ զորախմբի ինժեներիա սակրավոր խմբերը շարունակում են օբյեկտների եւ տեղանքի ականաձերծումը։ Բարեկեցություն է արվել Շուշիի, Մարտակերտի, Մարտունու շրջաններում եւ Լաչինի միջանցքում։ Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահների անվտանգությունն ապահովելու եւ հնարավոր միջադեպերը կանխելու նպատակով Ադրբեջանի եւ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբների հետ շարունակական փոխգործակցությունը պահպանվում է։ Նշված է հաղորդագրություններում։ Մայիսի 5 Ղարաբաղյան պատերազմում 28 տարի առաջ 1994 թվականի մայիսի 5-ին Բիշկեք քաղաքում անկախ պետությունների համագործակցության միջխորհրդարանական ասամբլեայի Qirgizstani Հանրապետության, Ռուսաստանի Դաշնության Դաշնային ժողովի եւ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության նախաձեռնությամբ ստորագրվեց արձանագրություն, որը նախորդեց հրադադարի մասին համաձայնագրին։ Արձանագրությունը ստորագրողները վճռականություն են հայտնել համակողմնիորեն նպաստել Արցախում եւ նրա շուրջ զինված հակամարտության դադարեցմանը, որը ոչ միայն անուղղելի վնաս է հասցնում ադրբեջանցի եւ հայ ժողովրդի ոլորտներին, այլ եւս անդրադառնում է տարածաշրջանի մյուս երկրների շահերի վրա, լրջորեն բարթացնում միջազգային իրադրությունը։ Սատարելով ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի 1994 թվականի ապրիլի 15-ի հայտարարությանը, նրանք պատրաստակամություն են հայտնել համապատասխան համաձայնագրի կնքման միջոցով լիակատար աջակցություն ցուցաբերել զինված հակամարտության դադարեցմանը եւ դրա հետևանքների վերացման ուղղված գործադիր իշխանության ղեկավարների եւ ներկայացուցիչների ջանքերին։ Հանդես է եկել համագործակցության եւ միջխորհրդարանական ասամբլեայի բնական ակտիվ դերի օկտին հակամարտության դադարեցման դրա հետ կապված ՄԱԿ-ի եւ ԵԱՀԿ-ի սկզբունքների, նպատակների եւ կոնկրետ որոշումների իրականացման հարցերում հակամարտող բոլոր կողմերին կոչ են արել լսել բանականության ձայնը դադարեցնել կրակություն թվականի մայիսի 8-ի լույսինի գիշերը։ Ենվելով 1994 թվականի փետրվարի 18-ի արձանագրության վրա եւ ամենաինտենսիվ աշխատանքով ամենակարճ օրերի ընթացքում այն ամենապնդել հուսալի իրավաբանորեն պարտավորեցնող համաձայնագրի ստորագրմամբ, որով կնախատեսվեն ռազմական եւ ճշնամական գործողությունների չվերահսկելու մեխանիզմը, ծորքերի դուրսբերումը զբաղեցրած տարածքներից եւ հաղորդակցությունների գործունեության վերականգնումը, հաստականների վերադարձը, բանակցային գործընթացի շարունակումը։ Համաձայնել են ԱՊՀ անդամ պետությունների խոր խորհրդարաններին առաջարկել քննարկել միջխորհրդարանական ասամբլեայի խորհրդի նախագահ Շումեյկոյի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հարցով ասամբլեայի խաղաղարար խմբի ղեկավար Շեյմկուլովի նախաձեռնությունը համագործակցության խաղաղապահ ուժեր ստեղծելու մասին։ Նպատակահարմար են համարել շարունակել նման հանդիպումներն իշաղ զինված հակամարտության խաղաղ լուծման։ Հատկանշական է, որ պատվիրակությունների անունից արձանագրությունը ստորագրողների թվում էր նաև Արցախի խորհրդարանի նախագահ Կարեն Բաբուրյանը, ինչը փաստում էր պաշտոնական Բաքվի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը որպես հակամարտության լիիրավ կողմ ճանաչելու հանգամանքը, որի մասին ներկայումս Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը լսել անգամ չի ուզում։ Արդյունքում մի քանի օր անց ստորագրվել է Ղարաբաղյան հակամարտության շրջանում հրադադարի մասին Բիշկեկյան համաձայնագիրը, որի շնորհիվ տարիներ շարունակ հակամարտության գոտում պահպանվում էր հարաբերական խաղաղությունը։ Իհարկե, ինչպես այս, այնպես էլ դրան նախորդ թողու հաջորդ թողի իրադարձությունները եւ առասարակ պատմական իրողությունները վկայում են, որ ուժն է ծնում իրավունքը։ Այլապես յուրաքանչյուր պայմանագիր ու փաստաթուղթ դատապարտված է ոչնչացման, եթե դրա հետևում չկա այն պաշտպանելու համար անհրաժեշտ ուժ եւ հասարակության վճռականություն։ Ականավոր գիտնական ու ռազմական գործիչը Խորհրդային ռազմական ու պետական գործիչ, ականավոր գիտնական, ինժեներատանկային ծառայությունների գեներալ-մայոր ՀԽՍ գիտությունների ակադեմիայի ակադեմիկոս, ֆիզիկա-մաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Անդրանիկ Պետրոսյանցը ծնվել է 1906 թվականի մայիսի 8-ին Վլադիկավկազում։ 1929-ից 1930-ական թվականներին սովորել է Մոսկվայի Արդյունաբերատնտեսագիտական ինստիտուտի դասընթացներում։ 1933 թվականին ավարտել է Սվերդլովսկի մեխանիկա-մեքենաշինական ինստիտուտը։ 1933-ից 39 թվականներին աշխատել է Սվերդլովսկի օրջոնիկի ձեի անվան ցաներ մեքենաշինության գործարանում։ 1939 թվականի հունիսին Պետրոսյանցը տեղափոխվել է Մոսկվա եւ նշանակվել ցաներ մեքենաշինության ժողկոմատի կոլեգիայի անդամ։ 1940 թվականի ժողկոմի տեղակալ, իսկ 1941 թվականի հունիսից տանկային արդյունաբերության ժողկոմի տեղակալ։ Այդ տարիներին Պետրոսյանցը դրսևորեց իր կազմակերպչական փայլուն հմտությունները։ Նրա միջական ղեկավարությամբ ստեղծվեցին տանկ արտադրող խոշոր գործարաններ Վոլգայի վրա, Ուրալում եւ Սիբիրում, Մոսկվա եւ Գորկի քաղաքներում մի շարք գործարաններ անցան տանկերի արտադրության։ 1943 թվականից Պետրոսյանցը աշխատել է ԽՍՀՄ Պաշտպանության պետական կոմիտեում, որտեղ նա պատասխանատու էր տանկերի արտադրության, ինքնագնաց հրետանու եւ դրանց դիզելային շարժիչների համար։ Այս աշխատանքները գերազանց կազմակերպելու համար 1943 թվականին Պետրոսյանցը արժանացել է գեներալ-մայորի կոչման։ Ֆաշիստական Գերմանիայի դեմ տարածախտանակի գործում բավականին մեծ է նրա ավանդը։ Պատերազմի ավարտից հետո 1946 թվականին միջուկային հարցերով զբաղվելու համար Պետրոսյանցը նշանակվել է ԽՍՀՄ նախարարների խորհրդին առընթեր ստեղծված առաջին գլխավոր վարչության պետի տեղակալ։ Իսկ 1962 թվականից ԽՍՀՄ ատոմային էներգիայի օգտագործման պետական կոմիտեի նախագահ Պետրոսյան հատոմային տեխնիկայի եւ գիտության ժամանակակից խնդիրներին նվիրված բազմաթիվ գիտական աշխատանքների հեղինակ է։ 1974 թվականին ընտրվել է Ֆրանսիայի Գրենոբլի համալսարանի պատվավոր դոկտոր։ 1977 թվականին Շվեդիայի ինժեներական գիտությունների թագավորական ակադեմիայի անդամ։ Պարգևատրվել է Լենինի 5 հոկտեմբերյան հեղափոխության աշխատանքային Կարմիր դրոշի, Ուտուզովի առաջին աստիճանի, Կարմիր աստղի 2 պատվոնշան շքանշաներով եւ մեդալներով արժանացել խորհրդային սոցիալիստական աշխատանքի հերոս կոչման։ Մահացել է 2005 թվականին Մոսկվայում։ 2020 թվականի օգոստոսի 20-ին Մոսկվայում Ռուսաստանի միջուկային ոլորտի 75-ամյակի տոնակատարության օրը տեղի ունեցել միջուկային արդյունաբերության հիմնադիր հայրերից մեկի Անդրանիկ Պետրոսյանցի հուշատախտակի բացումը, որը տեղադրվել է Պովարսկայա փողոցի այն տանջակատայի մասում, որտեղ բնակվել է հայտնի գիտնականը։